above all powers. Kumusta higala? Tigpaminaw sa DXRU. Ako si Bishop Bing Gadian sa All Nations Network nagaampo sa mauswagon nga tuig sa 2017 sa tanang suki sa DXRU. Yaghat ko kamo sa pagpaminaw sa atong programa matag Domingo lamang alas 6:30 sa kagabion Jesus alang sa tanan Kini programa alang sa pagdinawatay ug sa paghigugmaay alang sa tanang relihiyon nga mituo sa Dios ni Kristo Jesus ug sa Biblia. Isulat ninyo matag Domingo dinhi sa DXRU alas 6:30 sa gabi. Jesus alang sa tanan. Ang Dios magauswag kanatong tanan. Cruise.